بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين <clears throat> وأما ما زاد على ثلاثة أحروف فالضابط فيه أن تضع في مضارعه الميم المضمومة في موضع حرف المضارعة إلى الآخر Evet أمس e, آه، şey İzzi'den 21. dersimize geldik. E, ismi fail ve ismi mef'ul konusunu işlemeye devam ediyoruz. geçen dersimizde sülasiye mücerret sülasiye mücerretlerden evet sülasiye mücerretlerden ismi fail ve ismi mef'ul nasıl yapılır? İsmi fail ve ismi mef'ul sigası nasıldır? Sülasiye mücerrette onu öğrendik. Bugünkü dersimizde ise sülasiye mezidu fihi, rubaiye mücerred ve rubaiye mezidu fihi. Yani üç harften fazla olan ister sülasi mezidu fihi olsun, ister rubai mücerred olsun, ister rubai mezidu fihi. Yani üç harften fazla olan fiillerin ismi fail sigası ve ismi mef'ul sigasını göreceğiz. Evet zaten sülasi mücerredin ismi fail ve ismi mef'ulünü emsilede de öğrenmiştik dikkat edin hatırlayın. Sülasi mücerredin ismi fail ve ismi mef'ul sigasını emsilede de görmüştük. Ama sülasi mezidu fihi, rubai mücerred ve rubai mezidu fihi burada izide göreceğiz. Bu dersimizde göreceğiz. İşte diyor ve emma ve emma ma o şey ki zada artmış ala selaseti ahrufin. Üç harften fazla. Üç harfin üzerine artmış. Üç harften fazla yani. İster sülasi mezidu fihi olsun, İster rubai mücerred olsun çünkü rubai mücerred de 3 harften fazla. Velev ki bütün harfleri asli de olsa ama 3 harften fazla. İster rubai mezidu fihi olsun bunlar 3 harften fazladırlar. Bütün bunların ismi faili ve ismi mef'ulü aynı kaideyle yapılır. Bakın aynı kaideyle. Ve emma gelince neye gelince ma o şey ki zade ala selaseti ahrufin. Üç harften fazla olana gelince ama ona gelince Feddabitu kaide. Dabit yani genel kaide. Genel kural. Evet. Feddabitu ölçü. Ölçü. Kural. O manana, o manalara geliyor. Evet. Feddabitu ölçü, kaide, kural nedir? Fihi işte bu bunlarda fihi bunda yani bu e, e, sülasi mezidu fihi rubai mücerred ve rubai mezidu. Yani bu üç harften fazla olanlarda Kaide nedir? En tada'a bırakmandır. En tada'a veda etmen, bırakman fi mudari'ihi, onun mudari'ine bırakacaksın. Fi mudari'ihi neye? Ne bırakacaksın mudari'ine? El mimel medmumete, dammeli bir mim. Yani ismi failini mudara'dan yapıyoruz. Mesela dahreceyi düşünelim. Dahrece yudahricuk yudahricuyu ele alıyoruz diyor dammeli bir mim bırakacaksın. Nereye bırakacağız? Yani bu yudahricunun neresine dammeli mim bırakacağız? Fi mevdi'i harfil mudaraati. Mudaraat harfinin yerine. Fi mevdi'i yerine mevdi'i yer. Fi mevdi'i harfil mudaraati. Mudaraat harfinin yerine. Demek ki mudaraat harfini atıyoruz. Yudahricu ye'yi attık mudahricun oldu. Bakın mudahricun. Ha, harfil mudaraati ve tukseru kesreli yapılır. Ma kable ahirihi ma, sondan bir önceki harf kesreli yapılır. Fil faili ismi failde. Demek ki mudahricun sondan önceki harf kesreli. Veya diğer bir ifadeyle şöyle diyelim. İsmi fail binae ma'lum olan mudaraten yapılır. Mesela yudahricudan yapılır. Y'yi at yerine mim getir dameli bir mim oldu mudahricun. İsmi mef'ul ise binay meçhulden yapılır. Zaten uygun ya Hani ismi fail binay malum için uygun. İsmi mef'ul binay meçhul için uygun. Çünkü aralarında münasebet var. Çünkü ismi fail faili gösteriyor. İsmi mef'ul mef'ulü gösteriyor. Nasıl ki binay malum faili gösteriyor. Binay meçhul mef'ulü gösteriyor. İşte e, mezidu fihilerde, sülasi mezidu fihi, rubai mücerret ve rubai mezidu fihilerin hepsinde kural böyledir. İsim ve fail yaptığınız zaman mudara'ını alıyoruz. Bina-i malum. Mesela yudahricu veya ekreme yukrimu mesela. Ekreme yukrimu yayı at yerine mim getir dameli mim mukrimun. İkram edici. Bakın. Mukrimun. Ferraha yuferrihu yayı at yerine dameli bir mim getir. Muferrihun. Ferahlandırıcı. Katele yukatilu mukatilun mesela. İsmi fail mukatilun. Diğer hep mesela istahraca yestahricu mustahricun. Sadece mudaraat harfinin yerine dammeli bir mim getir ismi faili elde edersin. İsmi mef'ulü ise hep binay meçhulden yaparsın. Mesela yukremu. ikram olunur yukremu. Yayı at, mudaraat harfini at, mim getir mukremun. Ferraha mesela yuferrahu. Binay meçhul yuferrahu. Muferrahun. İsmi mef'ul muferrahun. Yukatelu mesela. Yukatelu binay meçhul. Yayı at yani mudarat harfini at dammeli bir mim getir mukatelün. Evet. İşte burada da söylüyor ve tükseru kesreli yapılır ma kable ahirihi. Sondan bir önceki harf kesreli yapılır fil faili ismi failde. Zaten binay malumdan yaptığınız zaman sondan önceki harf kesrelidir. Hatırlayın binay malum nasıldı? Sondan önceki harf hep kesreliydi mudarata. Ve tuftahu fethalı yapılır fil mef'uli ismi mef'ulde. Evet ve tuftahu fethalı yapılır fil mef'uli ismi mef'ulde de sondan önceki harf fethalı yapılır. Mesela mukremun, mustahrecun, mukatelun, muferrahun böyle. Mudahrecun, mutadahrecun öyle. Farkan niye öyle yapılır? Farkan fark olsun diye beynehuma aralarında yani ismi fail ile ismi mef'ul arasında fark olsun diye. Mesela nahvu örnek veriyorum mukrimun ismi fail ekreme yukrimu ikramen ismi faili mukrimun ikram edici ve mukremun ikram olunmuş. İki şekil söyleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki sondan önceki harf ismi failde kesreli, sondan önceki harf ismi mef'ulde fethali diyebilirsiniz. Veya mukrimun yukrimudan elde ediliyor, mukremun yukremudan elde ediyor. Yani mukrimun binay malumdan, mukremun binay meçhuldan elde ediliyor. Mukrimun ikram edici, mukremun ikram olunmuş. Mudahricun bakın dahrece yudahricu mudahricun İsmi fail yuvarlayan, dahrece yuvarladı, yudahricu yuvarlar, mudahricun yuvarlayan, mudahracun yuvarlanmış. Mudahracun yuvarlanmış. Ve mustahricun istahraca çıkardı. Mustahricun çıkaran, mustahracun çıkarılan. Mustahracun çıkarılan. Burası tamam. Ve kad bazen yestevi eşit olur, müstevi olur, eşit olur. Vakat bazen yestevi eşit olur lafzul faili vel mef'uli. İsmi fail ile ismi mef'ulün lafzı. Bakın lafzı manası değil. Lafzı telaffuzu bazen eşit olur. Aynı olur yani. Olabiliyor bu. E, Lugat-ı Arabi'de, Lisan-ı Arabi'de bazı durumlarda ismi fail sigasıyla ismi mef'ul sigası tıpkı aynı şekilde telaffuz ediliyor. Kökleri aynı değil ama ee, netice itibariyle istimal edildikleri zaman telaffuzları aynı, şekilleri aynı. Evet. Ve kad bazen yestevi eşit olur lafzul faili vel mef'uli. Fi ba'dil mevadi'i. Tabi bu genelde mu'tellerde oluyor, mudaaflerde oluyor. Zaten e, bu dersimizden sonra mudaafa başlayacağız. Ondan sonra mu'tellere başlayacağız. Göreceksiniz onların bazı değişiklikleri var, bazı ilalleri var. Bu, bu ilaller ve değişikliklerden dolayı ismi fail sigasıyla ismi mef'ul sigası bazen aynı şekilde oluyor. Göreceksiniz bunları. Fi ba'dil mevadi'i bazı yerlerde. Mevadi' mevdi' biraz önce mevdi' kelimesi geçti ya yer. Mevdi' yer, mevadi' yerler. Fi ba'dil ba'd yani bir kısım. Fi ba'dil mevadi'i bir kısım yerlerde de ismi fail sigasıyla ismi mef'ul sigası tıpkı aynı oluyor. Telaffuzları aynı oluyor. Mesela örnek veriyor. Ke mucabbin diyor. Mucabbun kelimesi mesela. Ke onun sonunu kesreli yapmış harfi cer olduğu için. Mucabbin. Mucab kelimesi gibi. Mucabbun diyelim. Evet. Şimdi bu mucabbun aslında mücabibün veya mücabebündür. Şimdi bunun kökünü söyleyeyim. Kökünden alıp gelelim. Bunun kökü cebbe yani cebebedir mudaaf bir fiildir. İşte hemen bu dersimizden sonra işleyeceğiz. Mudaafi işleyeceğiz göreceksiniz. Cebebe Cebebe cebbe okunur. Arapçada cebebe cebbe olur. Niye? Okuyacağız. Bundan sonraki dersimizde okuyacağız. Cebbe Şimdi bunu faale sigasına getirelim. Cabebe. Tabi cabbe okunur. Ama kökü cabebe. Cabebe yucabibu. Bunun ismi faili mucabibun. İsmi mef'ulu mucabebun. Mucabibun, mucabebun. Ama iki ba idgam ediliyor. Yani iki ba birbirinin içine girdirilip tek ba haline getiriliyor. Mucabun oluyor. Yani mucabibun de ismi fail mucabibun mukatilun gibi. Mucabibun de oluyor mucabun mucabebün o da oluyor mucabun. Çünkü burada idgam yapılıyor. Mucabibün, mucabebün ikisi de oluyor mucabun. Evet mucabun. Şimdi mucabun hem ismi fail için kullanılıyor. Kökü mucabibündür. Mucabun hem de ismi mef'ul için kullanılıyor. Kökü mucabebündür. Dikkat edin. Mücabebün, mücabibün. Kökleri farklı ama kullanıldıklarında aynı şekil idgam edildiği için hem mücabibün babaya idgam ediliyor oluyor mücabün hem mücabebün bebe'ye idgam ediliyor oluyor mücabün. Evet. Bunun manası şudur. Cebbe kökü şey mücerredi cebbe. Cebbe yani kesti. Cebbe kesti. Ee, cabbe ise yani cabe yani faale sigası ise galip geldi manasında. Cabbe galip geldi. Mucabbun eğer ismi fail olursa yani mücabibünden gelirse galip gelen manasına geliyor. Mucabbun, mücabibün olursa kökü galip gelen yani ismi fail olursa galip gelen mucabbun yani mücabebün olursa ismi meful olursa galip gelinmiş yani kendisine galebe edilmiş manasına geliyor. Diğer bir örnek veriyor ve muncabin yani kemuncabin, muncabin gibi. Evet. Atf olduğu için mücab bine atf olduğu için burada da kesreli okunuyor. Neyse müncabın kelimesini bu sefer işliyoruz. Müncabın kelimesi ise aslı müncevibündür. Müncevibün bu kökü cevebedir. Cabe yecubu, cevebe yecubu. Bunu da göreceksiniz. Bu da ecveftir. Ecvef yani ortası yani orta harf yani aynül fiili illetli olduğu için bunda da değişiklikler meydana geliyor. Kökü in, e, kökü cevebedir. İnfeale babına gelmiş. İncevebe. İncevebe. Tabi e, kök, cevabe kökü yarmak, delmek manasına geliyor. Cabe. Cabu sahre mesela Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kayayı deldiler, kayaları e, yardılar, deldiler yani evler yaptılar kayaların içinde diye manasına Kur'an'da geçiyor. ileride inşallah göreceksiniz. Şimdi bunun kökü cevabe infaala babına getirildi, getirildiği zaman ince vebe oluyor. Ama incabe okunuyor. Göreceksiniz bunları. vebe hatırlayın vav harekeli ma kabli meftuh olsa elife kalb olur. vebe oluyor. İncabe. İncabe. Yani açıldı, yarıldı, yırtıldı manasına geliyor. vebe açıldı, yırtıldı, kesildi manalarına geliyor. Cabe yardı, ince vebe yani cevebe yardı, ince vebe yarıldı veya cabe deldi, incevebe delindi. Cabe yırttı, incevebe yırtıldı. Bu manalara geliyor. Şimdi müncabın ise müncevibün, müncevebün. Ya ismi fail, müncabın ismi fail olarak da kullanılabiliyor. Çünkü müncabın müncevibünden geliyor. Müncevibün, vav harekeli, ma kabli meftuh, elife çevrilir, müncabın olur. Müncevibün ismi fail, yaran. Müncevibün, şey yırtılan açılan. Müncevibün yırtılan, açılan. Müncevebün ismi mef'ul dikkat edin. Müncevebün tabi harfi cerle çünkü bu lazım olduğu için mutavaat biliyorsunuz mutavaat sigası incevebe yarıldı. Müncevibün yarılan. Ha e, bunun ismi mef'ulu harfi cerle gelir. O ayrı konu zaten. İşte müncabın ismi mef'ulu müncevebün oluyor. Kökü yani müncevebün ismi mef'ul o da müncabın oluyor. Müncevibün ismi fail o da e, müncabın oluyor. Yani kısaca ismi fail müncevibün dönüp dolaşıyor müncabın oluyor. Müncevebün de müncabın oluyor. E, ismi ile ismi mef'ul ikisi de aynı şeyde geliyor. İsmi fail, ismi mef'ul ikisi de aynı şekilde geliyor. Evet. Ve muhtarin yani e, kemucabin ve müncabin ve muhtarin ve muhtar kelimesi gibi. Hani bildiğimiz diyoruz ya falan köyün muhtarı. İşte muhtar kelimesi ihteyereden geliyor. Heyere kökünden ihteyere ifteale babı ifteale ihteyere tabi ihtara oluyor. İhteyere ye harekeli makabli meftu ihtara oluyor. Ha bunun ismi faili muhteyirun ismi mef'ulu muhteyerun. İhteyere seçti. Muhteyirun ismi fail seçen seçici, muhteyirun, muhteyarun seçilmiş. Muhteyarun seçilmiş. Zaten muhtar e, köy muhtarına mesela muhtar denilmesinin sebebi seçildiği için ona muhtar deniliyor. Seçilen tercih edilen manasında. Muhteyirun tercih etti, muhteyarun tercih edildi. Muhteyirun seçti, muhteyarun seçildi. Şimdi muhteyyirün ye harekevli makabli meftuh elife çevriliyor. Muhtar oluyor. Muhteyyirün de ye harekevli makabli meftuh elife çevriliyor. Muhtar oluyor. Yani muhteyyirün da oluyor muhtar. Muhteyyirün da oluyor muhtar. İsmi de, ismi meful de muhtar. Muhtar yani seçici ismi fail olarak kullanırsa e, ismi meful olarak kullanırsa seçilmiş. <clears throat> Ve muttarrun bu da ittarra, darra kökünden geliyor. Dararedir kökü. İd terere Tabi faul feil dat olduğu için t'yi taya çeviriyoruz. Onu gördünüz. tarara oluyor. tarara, Mudaaf olduğu için ittarre. O ralar idgam ediliyor. İsmi fail muttarirun. Bakın muttarirun. İsmi mef'ul muttararun. Ha, ittarra yani mecbur kaldı. Mecbur oldu. Zorunlu hale geldi manasına geliyor. Muttarirun muttararun. İsmi fail muttarirun oluyor. muttarun ismi mef'ul muttararın oluyor muttarun. Yani ikisi de aynı. Ve mu'teddun i'tedde saydı manasında. Bu da i'tedede i'tedede bu da iftaala babında. Yine bu ismi fail mu'tedidun oluyor mu'teddun. Mu'tededun oluyor mu'teddun. Ve munsabbun insabbe döküldü. Kökü sababe insabebe infaale mutavaat insabebe döküldü. Sabbe döktü insabbe döküldü. Munsabbun mesela Munsabibün ismi fail munsabibün oluyor munsabbün döken. Munsabbün ismi fail olursa döken. Munsababün şey astafra döken değil. Munsabibün yani dökülen. Çünkü döküldü manasında. Munsabbün, munsabibün ismi fail, munsababün ismi mef'ul. Tabi ismi mef'uli lazım olduğu için e, şeyle harfi cerle gelmesi lazım. Demek ki munsabibün, munsababün ikisi de oluyor munsabbün. Ve munsabbun fihi. Bakın ismi mef'ulünü harfi cerle getiriyor. Munsabbun dökülmüş ismi fail. Ve munsabbun fihi içine dökülmüş. Mesela bir şeyin içine dökülmüş o da ismi mef'ul. Ha munsabbun ismi faili munsabibündür. Munsabibünden geliyor. Munsabbun fihi yani munsababun fihi yani onun içine dökülmüş. Ve mütecabbun. Bir örnek de mütecabbun. Bu da yukarıda cebbeyi okuduk ya. Cebbenin müca, e, mufa ilun sigasını hani faale sigası mücabbın oluyordu. Tefaale bu da teca, tecabebe tecabebe cebbe e, şeye getirsek e, tefaale sigasına getirsek tecabebe dikkat edin tecabebe mütecabibün ismi fail mütecabebün ismi mef'ul ama ikisi de oluyor mütecabbün mütecabibün mütecabebün ikisi de oluyor mütecabbün manası ise tecabbe yani tecabebe tefaale sigasında e, hani tefaul karşılıklı manasına geliyordu. Hatırlayın tebaade uzaklaştı. Tebaade Zeydun Amren hatırlayın. Tebaade uzaklaştı. Zeyd ile Amr birbirinden ikisi de birbirinden uzaklaştı. Ha şimdi tebaade tecabebe ise mesela tecabebe Zeydun Amren tecabebenin manası tecabebe Zeydun Amren Zeyd'le Amr karşılıklı birbirlerinin kız kardeşleriyle evlendiler. Bu mana geliyor. Tecabebe Zeydun Amren. Ha Zeyd burada fail oluyor, Amr mef'ul oluyor ama o da onun kız kardeşiyle evleniyor, o da onun kız kardeşiyle evleniyor. Ne diyebiliriz? Zeyd fail yapıldığı için demek ki önce Zeyd bu işe teşebbüs ediyor, sonra Amr. Öyle diyebiliriz. Yani bu ince farkı söyleyebiliriz. Ha, e, önce Zeyd mesela tebaade Zeydun Amren mesela. Tebaada Zeydun Amren. Zeyd ile Amr birbirinden uzaklaştılar. Ama Zeyd'i önce zikrediyoruz. Diyoruz te, tebaada Zeydun Amren. Ne diyebiliriz? Demek ki önce Zeyd uzaklaşmaya başlamış. Veya Zeyd sebep olmuş uzaklaşmalarına. Birbirlerinden uzaklaşmalarına Zeyd sebep olmuş veya Zeyd önce başlamış. O Bunu ancak diyebiliriz. Yoksa ikisi de karşılıklı bunu yapıyor. Ha tecabebe Zeydun Amren. Zeyd ile Amr birbirlerinin kız kardeşleriyle evlendiler. Mütecabibün ismi fail, mütecabebün ismi meful. İkisi de oluyor. Mütecabbün. Ve müncabun anhu bu da yukarıda müncabun geçmişti ya. İnce ve beyencevi müncabun açılmış yani. Müncabun anhu onun üzerinden açılmış. İsmi mef'uli. Müncabunun ismi faili müncevibün, ismi mef'uli müncevebünden geliyor. Burada harf cer ile ismi mef'ulünü vermiş. Yukarıda müncabun vermişti ismi fail olarak. Müncabun anhu yani ondan açılmış. Yani onun üzerinden açılmış. Ve yehtelifu takdiru. Takdir muhteliftir. Bakın burada lafızlar aynı. İsmi faille ismi mef'ulun lafızı aynı ama takdir ayrı. Mesela e, muhtar kelimesi eğer ismi failse onu muhteyirun olarak takdir ediyoruz. İsmi mef'ulse muhteyirun olarak takdir ediyoruz ve manayı da farklı veriyoruz. İsmi failin manası başka, ismi mef'ulun manası başka. Yani lafızlar aynı ama takdir. Takdiren ikisini farklı sayıyoruz. Ve yehtelifu muhteliftir, farklıdır. Et takdiru takdir. İbareyi okuyorum. وأما ما زاد على ثلاثة أحرف فالضابط فيه أن تضع في مضارعه الميم المضمومة في موضع حرف المضارعة وتكسر ما قبل آخره في الفاعل وتفتح في المفعول فرقا بينهما نحو مكرم ومكرم ومدحرج ومدحرج ومستخرج ومستخرج وقد يستوي لفظ الفاعل والمفعول في بعض المواضع كمجاب ومنجاب ومختار ومضطر ومعتد ومنصب ومنصب فيه ومنصب ومنصب فيه ومتجاب ومنجاب عنه ويختلف التقدير